Gar plīstošām lēstakām ar sniegotiem saukriem es krītu lejā. Virs manis ir ledus, kamonis ar iemauktu zirgu no kandavas. Ak, veci ziemeli, ja zinātu, kā gribas vasaru.